Ela, ela, ela me chamou no Whats pedindo pra eu ir ver. Mandou localizar, mas vou logo lhe falar. E escuta. É, é. fica de boa, é. novinha, tu vai sentir uma picadinha, mas não vai doer. Fica de, fica de, fica de boa, novinha, tu vai sentir uma picadinha, mas não vai doer. Toma, Fica de boa, novinha, tu vai sentir uma picadinha, mas não vai doer de, fica de, fica de boa, novinha, tu vai sentir uma picadinha, mas não vai doer. Fica de boa, novinha, tu vai sentir uma picadinha, mas não vai doer. Ela me chamou no WhatsApp pedindo pra eu ir ver. Mandou localizar, já vou logo te avisar. Fica de, fica de, fica de boa, novinha, tu vai sentir uma picadinha, mas não vai doer. Fica de boa, novinha, tu vai sentir uma picadinha, mas não vai doer. Fica de, fica de, fica de boa novinha, tu vai sentir uma picadinha, mas não vai doer. Fica de boa novinha, tu vai sentir uma picadinha, mas não vai doer. Ela me chamou no Whats pedindo pra eu ir ver. Mandou localizar, já vou logo te avisar. Fica de, fica de, fica de boa novinha, tu vai sentir uma picadinha, mas não vai doer. Que nem diria o MM Agora é do jeito que a favela gosta. Fica de boa, novinha, tu vai sentir uma picadinha, mas não vai doer. Fica de, fica de, fica de boa, novinha, tu vai sentir uma picadinha, mas não vai doer. Fica de boa, novinha, tu vai sentir uma picadinha, mas não vai doer. Ela me chamou no ar, pedindo pra eu ir ver. Mandou localizar, já vou logo te avisar. Fica de, fica de, fica de boa, novinha, tu vai sentir uma picadinha, mas não vai doer.